L'ésser és únic, immutable, no ha estat engendrat i és indestructible, etern, perfecte, material, finit i esfèric. El moviment, la pluralitat, la generació i la destrucció queden relegats a l'àmbit de les meres aparences i només l'ésser constitueix l'autèntica realitat.